llorando y pidiendo por favor que su mamita no Ella vivía sola, soltera en el sitio Pero se sabía que tenía algo con José Y cuando en una de esas ella lo llamó para decir Que estaba embarazada también para pedir Que él no se fuera de su lado Y que daría lo que fuera para quedarse con su amado Incluso la vida que esta mina en su vientre lleva cautiva Se imagina y va a terminar que me escucha yo le doy un consejo Los anticonceptivos no son algo complejo Y si por cosas del destino igual quedó embarazada No pienses nunca en abortar, no, eso no hagas Eso es matar a una persona viva Eso es abusar el poder de la vida Y la pagará cuando aquí llegue el día Donde sueñes con tener tu familia de que su joven padre no lo quiera tener. que la tocara y que la besara, que la llevara a la cama y que le quite la ropa. Ella se hace la que no sabe, pero sabe. La llevan para la disco y le dan un rom suave. Y empieza a mover el dólar y zúmbale. ¿Qué pasó, mamá? Tú te sientes mal, usted está borracha. Es solo una muchacha y que quería conocer la noche. Van a callarse. En nueve meses más vamos a ver qué va a pasarle. ¿Y cuál fue su no pasaron nueve meses, tan solo pasaron dos. No tenías otra opción. El alcohol y las drogas de ella se apoderó. No tenía el apoyo de nadie, no tenía el consejo de un padre. De niñita ella vivió sucesos muy desagradables. Fue creciendo de a poquitito, en su vientre llevaba un niñito. Y ahora está con Dios en el cielo. ese Angelito estás en paz. que su mamita no lo mate. le tocó la mala suerte de que su joven madre no lo quiera tener.